Azaroa kamairu gaur asteazkena az, azte azkena da eta hau berri hon albistegia duzu eh, berriozar irratiaren albiste mankizuna ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia Xabi. Bai, garasi, segurako operazioan atxilotuak izan zirenak epaituak izanen dira. Urtarrilaren amabian hasiko da 2000 zazpigarren urtean seguran atxiloturiko ezkera bertzaleko kideen kontrako epaiketa. Hogeita kide izango dira akusatuen aulkian eseriko direnak horien artean, Fernando Barrena sortuko bozera mailea. Xabi Lasa ez da alkatetzara aurkeztuko. Atzo jakitera eman zuenez, zurengo alkatea xabilasa ez da urrengo legealdian alkatetzara aurkeztuko. Lasak zurtzi urte eman ditu alkateta, alkatetzan eta bere iritzi zorain arte egindakoarekin ziklo bat osatu du postu berdin batean erosotasunean ez zerortzeko eta EH Bilduko parlamentari gisa lan egin nahi duelako itxiko du azkenik alkatetzaren zikloa. Maia bereko pasagunea desagertzearen baitan, berriozarko udalak laugarren alternatiba bat proposatuko du. Dulastebi biluze, Nafarroko sustapen zailako arduraduna berriozarko udalarekin bildu zen maila bereko pasagunea desagertzeko bidean, hainbat alternatiba aurkeztu asmoz, alternatiba horiek, udalak proposatuko duen laugarrenarekin batera, gaur atxaldeko zazpitar ditan, herri batzar ireki batean aurkeztuko dira berriozartaren artean, ez da bai da zabaltzeko dirudienez, Nafar gobernuaren alternatibetatik bi berriozarko kale nagusiak pasagune bezala erabiltzea du helburu alternatiba neurri hau kaleen trafiko saturazioa eragingo zuela ikusirik alternatiben eraginkortasunekin kesu izan da berriozarko udala hala erakutsi zuen Xabilasa alkateak gure programarako egindako elkarrezketan hortxe elkarrezketaren zati bat entzungai. gai. El hecho de que se esté hablando de que vamos a intentar eh, suprimir el paso a nivel o evitar el paso a nivel no quiere decir que vaya a desaparecer la vía, sino que la propuesta que nos hace el Departamento de Fomento del Gobierno de Navarra es la de desviar el tráfico por otros puntos para no tener que pasar por el paso a nivel de la Avenida Guipúzcoa. Pero eso nunca eh, conlleva la desaparición de la vía. Patxi Pitillasek done jakue bideko gau argazki gintza txapelketan irugarren saria eskuratu du. Argazki gokidea den Patxi Pitillas irugarren saria eoso zuen pasaden urrian sanduzelaiko Zibibos ek antolaturiko gau argazki gintza txapelketan, argazki serituan erreniagako mendatetik, harturiko tximista koloritsua ikusgai da bestetik, Pablo Garzia oses bergazkiko kidea gau argazki gintza txapelketa berdinean finalisten artean egotea lortu zuen eraulko artearen argazki batekin. Eta argazki gintza utxi gabe, garazi, bergazkitarrek eh, iganderako txangoa antolaz dute. Eguraldiek, hutzten badu, bergazkitarrak ikan honetan urbasara biatuko dira, udazkinean oikoak diren basoko gorri horiak argazki batean betikotzeko txango honetan edozein interesatuk, partu hartu dezake, beti ere berarekin kamara bat eramaten badu, informazio gehiagorako bergazki.net aldea edo bergazkiren Facebook Usługa. Eguraldiaz mintzatzeko unea du Zer dio gaurko iragarpena garazi? Zerua, tarteka odetsu egongo dela dio gaurko iragarpenak, noiz benkaza parra da txikiak botako ditu, ego mende baldeko aizea olbizi biliko da bolada gugurrekin eta temperaturei daukionean, maksimoetan aldaketarik ez. Eta hau izan da guztiak gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago dato zen urduetan berriozar irratiaren sintonian, FMko egun puntu edo ordu interneten eguzkiplaza.neten.